Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, January 2006. Luke chapter 16. Έλεγεντε και προς τους μαθητάς, άνθρωπος της ειν πλούσιος, ως είχεν οικονομών και ούτως διευλύτη αυτο, ως διασκορπίζον τα υπάρχοντα αυτού. Και φωνήσας αυτον, είπεν αυτό, τι τούτο ακούω περί σου, απόδος των λόγων της οικονομίας σου ουγάρ δίνει ετι οικονομήν. Ήπεντε εν αυτό ο οικονομός. Τι πίσω ότι ο Κύριος μου αφηρείται την οικονομία απ' μου, σκαπτήν ουκισκιό, επί την εισκυνομαι Έγνον τι πίσω, ή όταν μεταστατώ εκ της οικονομίας, δέξονται με εις τους οίκους εαυτών. Και προσκαλεσάμενος εν αεκαστον των κρεοφιλετών του Κυρίου εαυτού, έλεγεν το πρώτο, πόσον οφείλεις το Κυρίο μου, ότι είπεν εκατόν μπάτους ελεού, Ode είπεν αυτό, δέξε σου τα γράμματα και κατήσας ταχαίως γράψον πεντήκοντα. Επίτα, ετέρο, είπεν, σίδε, πόσον οφείλεις, οδε είπεν, εκατόν κόρους σίτου. Λέγει αυτό, δέξε σου τα γράμματα και γράψον ογδοήκοντα και επίνεσεν ο Κύριος των οικονομών της αδικίας, ότι φρονιμός επίησεν, ότι η βιή του ιώνος του φρονιμότερη υπέρ τους βιούς του φωτός εις την γενιάντην εαυτόν εισήν. Και εγώ ημίν λέγω, εαυτής ποιήσα τη φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, εινά όταν εκλείπει δέξονται ημάς εις τας αιωνίους σκηνάς. Ο πιστός εν ελαχίστο και εν πολλό πιστός εστιν, και ο εν ελαχίστο άδικος και εν πολλό άδικος εστιν. Ιουν εν το αδίκο μαμονά πίστη ουκ εγένεστε, το αληθινόν της ημίν πιστεύσει, και ίεν το αλουτρίο πίστη ουκ εγένεστε, το ημέτρον της δόση ημίν, ουδίσι και τη δύναται δύση κυρίης δουλεύειν, ηγάρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ενό αντέξετε και του ετέρου καταφρονήσει, ουδίναστε τεό δουλεύειν και μαμονά. Ικουόν δε ταύτα πάντα οι Φαρισαίοι, οι παρκοντες, και εξεμικτήριζον αυτον, και είπεν αυτοίς, «Εμείς έστε οι δικαιούντες εαυτούς ενώπιον των ανθρώπων, ο δε Θεός τας καρδιάς ημών, ότι το εν ανθρώπις υψηλών φδελίγμα ενώπιον του Θεού, ο νόμος και η προφήτε μέχρι Ιωάννου, από τότε η βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πάσης αυτήν διάζεται, Εύκοπότερον δε εστιν τόν ουρανόν και την γην παρελτήν, ή του νόμου μιαν κρέαν πεσίν. Πάσο απολύον την γυναίκα αυτού και γαμόν ετέραν μοιχεβή, και ο απολελημένην από άνδρος γαμών μοιχεβή. Άνθρωπος δε της ειν πλούσιος, και ενεδιδίσκετο πορφύραν, και βίσον, εμφρενόμενος κατήμεραν λαμπρός, το κόσδετης ονόμεται Λάζαρος, ευευλητο προς τον πύλωνα αυτού ήλκομενος, και επιτιμών κορταστίνη από τον πιπτόντον από τις τραπέζεις του πλουσίου, αλλά και οι εκείνες ερχόμενοι επέλυχον τα ήλκη αυτού, εγενετώδε από τα νύν των τοχών και απενεκτίνη αυτών από τον αγγέλων εις τον κόλπον Αβραάμ. Απέτανεν δε και ο πλούσιος και ετάφη, και εν το άδει αυτού υπάρχον εν βασάνης, Ράβραμ από μακρότεν, και Λάζαρον εν της κόλπης αυτού, και αυτός φωνήσας είπεν, «Πάτερ Αβραμ, ελέησον με και πέμψον Λάζαρον, για να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού ύδατος, και καταψύξει την γλώσσαν μου, ότι οδυνομέ εν τη πλογή του αυτή». Είπεν δε Αβραάμ, «Τέκνον, νίστητι ότι απέλαβες τα αγατά σου εν τη ζωή σου, και Λάζαρος ομοίως τα κακά, νίνδε οδε παρακαλείται, σίδε οδυνάσαι και εν πάση τούτης μεταξύ ημών και ημών, κάσμα μέγα εστίδικτε, όπως οι τέλοντες διαβίνε ένεθεν προς ημάς, μη δίνονται, μη εκείτεν προς ημάς διαπερώσιν. Είπεν δε, ερωτώσε ουν πάτερ, για να πέμψεις αυτόν εις τον οικών του πατρός μου. Έχω γαρ πέντε αδελφούς, όπως διαμαρτύρητε αυτοίς, για να μη και αυτοί έλτωσιν εις τον τόπον τούτον της βασάνου. Λέγεται Αβραάμ, έκουσι Μωυσέα και τους προφήτας, ακούσατος αυτόν, οδε είπεν, ουχή πατέρ Αβραμ, αλλά αν από νεκρόν πορεύτη προς αυτούς, μετανοήσωσιν, είπεν δε αυτό, η Μωυσέος και των προφητών ουκ ακούσιν, οδε αν της εκ νεκρόν αναστεί, πιστήσονται.